Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás aj dnešný deň bude sprevádzať, tentokrát zo záznamu reláciou vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií na vlnách rozumu 2 v spolupráci s občianským združením Elektrosmog a zdravie. Témou dnešnej relácie je právo byť offline. Hostiami či skôr hostkami dnešnej relácie relácie sú pani Petra Bertová, ktorá spolu moderuje túto reláciu a pani Agáta Košnierová v prvej hodine relácie a v druhej časti relácie sa vám predstaví Jana Brifa. Pripomínam, že relácia bola z pracovných a služobných dôvodov nahraná na záznam Hneď v úvode relácie pripomeniem, že táto téma prichádza ako deja vu pretože a my sme sa už eh, s inými hostiami pred viac ako pred rokom intenzívne venovali vo viacerých reláciách spolu s právnikmi a ďalšími hostiami tejto téme. Už ako novému základnému ľudskému právu byť offline. Pripravili sme aj kompletné znenie referendovej otázky ako nového článku v ústave. Tak v úvode relácie vám prečítam navrhovanú referendovú otázku, ktorá znie. Súhlasíte s tým, aby sa doplnila ústava Slovenskej republiky o nový článok v tomto znení, každý občan Slovenskej republiky má právo zostať nepripojený na internet a odmietnúť používať mobilné aplikácie a tiež bezhotovostné finančné operácie. Toto základné právo byť offline nesmie odoprieť proti slobodnej vôli svojim klientom žiadna banka ani iné podnikateľské právnické osoby ale ani občanom, vrátane ich neplnoletých detí, nesmú odoprieť štátne orgány, samozprávne orgány, súdy, zdravotnícke zariadenia a lekárne. Ocek 2. V oceku 1 uvedené orgány a právnické osoby sú povinné duálne zabezpečiť popri online službách aj bezhotovostné duálne služby, to znamená služobnú listinu, dokumentáciu, záznamy, evidencie, formulárové tlačivá a tak ďalej. Uvedené orgány a právnické osoby musia duálne zabezpečiť aj fyzickú komunikáciu a tiež fyzické príjmanie podaní v listinej tlačenej formulárovej alebo inej forme. Vrátanie realizácie platie v hotovosti vo všetkých oblastiach života je zabezpečiť offline fyzické volebné, referendové a hlasovacie právo v ľudovom hlasovaní, tiež duálne hotovostné formy vyplatenia všetkých sociálnych dávok, dôchodkov, ale aj možnosti zaplatenia daní, odvodov správnych a iných poplatkov, vrátanie kolkov v hotovosti ale aj hotovostné zúčtovanie nákupov cestovného a parkovacích poplatkov. Ocek 3. V oceku 1 uvedené orgány a právnické osoby sú povinné súčasne zachovávať duálnu fyzickú identitu v listinej a tlačenej forme popri digitálnej identite odsek 4, podrobnosti upraví trestný zákon vo veciach vymožiteľnosti postihov pre porušovateľov, ale aj postihov za obchádzanie uvedenej legislatívy. A teraz budú nasledovať novinky, ktoré si pripravilo občianske združenie Elektrosmog a zdravie. Mobilný operátor O2 definitívne vypol 3G sieť. Už žiadny operátor na Slovensku neprevádzkuje 3G. Mobilný operátor Slovak Telekom začína využívať novo licencované pásmo 3,7 GHz pre 5G. Na anténne systémy v mestách pribúdajú nové antény a spolu s nimi samozrejme aj nové emisie radiofrekvenčných polí. Používanie mobilných telefónov počas vyučovania je od tohto školského roka zakázané vo všetkých talianských školách – Okrem Talianska zakázalo používať mobilné telefóny v školách aj niekoľko európskych krajín vrátane Francúzska a Grécka. Dánsko pracuje na národnom zákone pre deti vo veku od 7 do 17 rokov. Hoci v Holandsku ani Belgicku zatiaľ neexistuje národný zákaz, vlády dôrazne neodporúčajú ich používanie v školách a mnohé školy zavadzajú vlastné zákazy. Projekt Biela zóna na španielskej Menorke, ktorý má medzinárodný rozsah, je určený pre všetkých ľudí postihnutých EHS, ktorí potrebujú na svoje zotavenie bezpečné prostredie bez environmentálnych rizík. Ide o priestor s rozlohou približne 18 hektárov s ovocnými stromami pestovanými výlučne organicky, čo zabezpečuje prostredie bez toxínov. Plánovaná kapacita environmentálneho útočiska je až 14 ľudí. Výskumníci v Peru publikovali recenzovanú analýzu, ktorá naznačuje, že niektoré bežné gény zapojené do Alzheimerovej choroby sú tiež ovplyvnené elektromagnetickými poliami. Bolo preukázané, že elektromagnetické polia vyvolávajú oxidačný stres. Táto nová štúdia naznačuje, že oxidačný stres zohráva významnú úlohu pri rozvoji Alzheimerovej choroby. Autori štúdie uvádzajú, že vystavenie elektromagnetickým poliam s frekvenciou 2,4 GHz z Wi-Fi by mohlo mať nepriamy vplyv na reguláciu génov zapojených do Alzheimerovej choroby, najmä tých, ktoré súvisia s oxidačným stresom a bunkovou homeostázou. Štúdia poukazuje na kľúčové genomické sekvencie, ktoré sú ovplyvnené žiarením s frekvenciou 2,4 GHz, ktoré brzdí schopnosť bunky správne fungovať a rozoberať bielkovinové agregáty, čo vedie k ich akumulácii známemu znaku Alzheimerovej choroby. Medzi novinky z oblasti slovenskej legislatívy patrí informatizácia verejnej správy. Občianske združenie Elektrosmog a zdravie odoslalo hromadnú prípomienku, v ktorej kritizuje prvky kreditného systému, pretože pri podozrivom správaní používateľov sa budú automaticky spúšťať ochranné mechanizmy. Rizikové je aj využívanie umelej inteligencie vo verejnom záujme, pričom absentuje definícia verejného záujmu. Jedným z cieľom je, 100% občanov má mať prístup k bezpečnej elektronickej identifikácii do roku 2030. My sme pripomienkovali, že 100% poskytnutie digitálnych služieb je záväzok štátu, nie povinnosť občana. Občanovi musí ostať zachované právo na offline služby, a tiež právo odmietnúť spracovanie jeho údajov automatizovane. V rámci strategickej priority sa totiž plánuje vybudovať báza údajov potrebná pre učenie algoritmov. Budeme sledovať, či naša pripomienka bola zohľadnená. Medzi novinky z oblasti európskej legislatívy patrí, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek prešlo poslednou fázou a bolo prijaté Naša pripomienka ešte z roku 2023 nebola zapracovaná. Žiadali sme, aby posudzovanie bezpečnosti hračiek zahrňalo aj elektromagnetické nebezpečenstvá. Teraz zahrňa len chemické, fyzikálne, mechanické, elektrické, hygienické, horľavé a radioaktívne. Košičania môžu podporiť petíciu za bezpečnú školu Marka Kryžina na stránke petície.com. Vysielač, ktorý bol pôvodne umiestnený na streche školy, bol odstránený kvôli oprave poškodenej strechy. Statik neodporúča opesovnú inštaláciu vysielača na strechu školy, preto prenajímateľ, starosta mestskej časti, hľadá nové miesto pre umiestnenie vysielača taktiež v areáli školy. Školy by pritom mali byť priestormi s najvyššou mierou ochrany, nie miestami, kde sa cieľene umiestňujú zdroje elektromagnetického žiarenia. Peťka, odovzdávam ti slovo. Môžeš eh, predstaviť eh, našu novú hostku, ktorá je poprvýkrát v slobodnom vysielači. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Na začiatok prosím ťa v preambule nášho občianského združenia v paragrafe 3 píšeme. Uvedomujeme si problém s ochranou dát a tým pádom aj súkromia, bezpečia a z toho vyplývajúcej slobody. 5G mnohonásobne zvyšuje tok a zber dát a ľudia si neuvedomujú až do akej miery. Zvyšuje sa tým riziko kybernetickej kriminality, kšeftovania s dátami, ale aj ich úniku. Preto som dnes zvolila tému s názvom Právo byť offline. Sú ľudia, ktorí si tieto nebezpečenstva uvedomujú no sú inštitúciami tlačení do bytia online. Takže právo byť offline e, znamená, ja to tak trošku poviem mojimi slovami, že človek nie je povinný vlastniť mobil a byť s ním pripojený na internet. Máme právo nemať mobil, aj napriek tomu používať všetky občianské služby bez diskriminácie, teda plnohodnotne, byť plnohodnotným občanom. Ja by som teraz privítala pani Agátu a dala by som jej slovo, že čo podľa nej znamená právo byť offline. Prajem krásny večer každému posluchačovi. Ja pod pojmom offline rozumiem aj to, že ja keď prácu skončím, tak môžem vypnúť telefón a môžem byť v kľude. Ale v dnešnej dobe už aj zamestnávateľia, aj orgány, ako sú rôzne úrady, rátajú s tým, že každého zastihnú v každom momente, pretože žiadajú mobilné čísla od mm, svojich klientov, od svojich zamestnancov a rátajú s tým, že kedykoľvek mu môžu zavolať alebo mu zdeliť nejakú uh, informáciu aj mimo pracovný čas a tak ďalej. A pri tomto by som chcela upozorniť na to, že aj vlastne europoslanci žiadajú pre ľudí právo odpojiť sa od práce, lebo zamestnanci musia mať, mať mimo pracovných hodín povolené vypnúť svoje elektronické zariadenia bez toho, aby im hrozilo nejaké postihy. Shodli sa na tom aj členovia Európskeho parlamentu a výboru pre zamestnanosť. Um, prostredníctvom tlačovej správy o tom informovala aj Európsky parlament v uznesení, kde schválilo 31 hlasov, bolo za, pritom 6 bolo proti a 18 sa zdržalo. A práve na toto by som chcela upozorniť každého jedného človeka, ktorý má svoj telefón. Je síce pravda, že je zaužívaná prax, že každý chodí všade so svojím telefónom, ale nikde na to nie je zákon, že musí mať telefón, a musí byť stále zastihnutelný. Rôzne, rôzne organizácie zavádzajú aplikácie, že len cez aplikácie môžete niečo prípadne objednať alebo nie, s niekým byť spojený. Napríklad v poslednej dobe ma dosť e, nahnevalo, e, nahnevali železnice Slovenskej republiky ako štátneho, štátneho štátny orgán, ktorý zaviedol, že Cestovné lístky sa kupujú buď v aplikácii, alebo kto nemá aplikáciu, tak si môže kúpiť cestovný lístok vo vlaku, ale už s trojeurovým príplatkom. No dobre, e, tu vás zastavím. Ja chodievam napríklad e, takým, nazývajú to ľudovo motorka e, vlakom, to znamená napríklad, on ide z Lučenca, do utekáča a e, tam je v podstate jednotný e, lístok, ktorý je 24-hodinový, e, je na, za 2 eurá a za tento čas ten človek sa môže voziť celý deň, respektíve pokiaľ funguje ten vlak. Lenže tom amplióne vo vlaku, tak e, nikdy nepočujeme, že si ten lístok môžu kúpiť napríklad u e, vodiča v listinej či lístkovej forme, ale vždy len môžete využiť toto a toto telefónne číslo. E, pokiaľ ten lístok ten dotyčný nemá kúpený už dopredu, alebo necestuje z inej E, železničnej e, stanice, kde je výdajňa lístkov, myslím vlakových. E, čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec. Tu sa tak všetko zošrobovalo v úvodzovkách, že tých ľudí nutia nosiť tie mobilné telefóny, aby si oni ten lístok mohli kúpiť a výslovne zatajujú informácie, že ten lístok, tí, ktorí ho nemajú, si môžu kúpiť aj u toho rušňovodiča, e, lebo vedúci vlakov alebo tí bývalí e, sprievodcovia už tam nechodia, pretože všetko je zautomatizované. Už chodí len revizor, ktorý kontroluje tých e, ľudí, že či majú tie platné cestovné lístky, či ho majú orazený a z toho dôvodu e, v podstate e, týmto vstupom reagujem na to, že, a opakujem to druhýkrát, zatajujú informácie, že lístok si možno kúpiť aj u vodiča ako alternatívu, respektíve rušne vodiča aby som bol presnejší. V prípade, že ten vlak stojí, nemôžu ho obťažovať počas e, jazdy. Čiže tu je veľmi dôležitá tá informácia pre e, našich poslucháčov, že nesmú vás ani železnice Slovenskej republiky nútiť k tomu, aby ste si cez mobilnú aplikáciu alebo cez SMS-ku e, kupovali e, telefóny, pardon, ospredňujem sa, lístok na železničnú prepravu slovenských eh, železníc, paradoxne. Nech sa páči. Áno, ja len ťa, Mirko, doplním, že jedna vec je propagovať nejakú službu alebo nejakú vlastnosť, to je eh, super, ale nesmie sa, áno, mm, takto zatiaľ platí ešte stále možnosť, že máme tu možnosť eh, bezhotovostnej alebo offline podobe si zakúpiť tú službu, ale naozaj mnoho ľudí o nej buď nevie, ako si spomínal, alebo je to e, za, do úzadia dávané a mnoho ľudí to nevie a preto by sme chceli tak ako keby vyzvať poslucháčov, aby si to začali viacej všímať a aby začali viacej využívať aj tie služby, ktoré sú offline spôsobom aby sme dali najavo, že, lebo oni potom povedia, že aby to nikto nepoužíva, tak to môžeme rovno zrušiť. No dobre, e, Peťka, veľmi dobre si mi nahrala teraz na jednu veľmi dôležitú vec. A ja som autorom ústavného zákona 39a, ktorý e, presadili e, naši hostia v podstate, mi chodívajú do relácie. E, Tým nemyslím Borisa Kolára, e, ktorý e, to podal ako návrh, ktorý bol koaličný v tom čase, ale tento zákon bol v podstate okopírovaný z toho, čo sme hovorili v relácii vzdelávanie pre dospelých alebo permanentný prípravný výbor informuje. Okrem toho, že sme tam chceli presadiť aj to, aby e, sa vrátili naspäť jedno a dvojcentové mince, aby e, spotrebitelia, zákazníci e, neboli okrádaní tým zaokrúhľovaním, lebo z pravidla, ak sa niečo robí štátom, tak je to vždy nevýhodné pre občana. Čiže keď som povedal, že si mi veľmi dobre nahrala, tak z toho dôvodu, že oni to robia aj z toho dôvodu, aby tí ľudia neplatili v hotovosti u toho rušňovodiča. Teraz mi to docvaklo. Nech sa páči. E, ja vás ale musím prerušiť, lebo železnice Slovenskej republiky pri nákupe lístkov vám vracajú aj jedno, aj dvojcentovky. Oni nezaokrúhľujú ani pošta, ani železnice Slovenskej republiky moment, lenže my máme Matovičov zákon, e, kde sa zaokrúhľuje a ja na pošte alebo bežne e, v obchodoch alebo na železničnej stanici som nevidel jedno a dvojcentové e, mince. Nie, nie. Teraz si musím protirečiť, pretože ja platím lístky v hotovosti a vydajú mi aj jedno aj dvojcentovku, to ti viem aj ukázať. Určite Dobre. áno poďme ďalej. Aj dokonca tak... som sa na to pýtala na, naposledy na pošte, lebo mi vydali jednocentovku a pýtala som sa ich a oni povedali, že oni musia vydať jedno aj dvojcentovku. A som sa pozerala na to, tak ten zákon sa vzťahuje, alebo teda tá, to zaokrúhľovanie na 5 centov sa vzťahuje iba na obchody. Iba wow. na obchodný styk. Toto som fakt e, nevedel a toto je veľmi dôležitá informácia, pre našich poslucháčov. Čiže, e, a to ešte neviem, že e, či e, vo všetkých obchodoch, aj v tých dedinských, alebo len v tých super a hypermarketoch. Vo všetkých Adi? obchodoch. Obchody musia zaokrúhľovať na 5 centovky, ale pošta a železničná, železničná spoločnosť musí vydať tak, ako to je na listku. Keď musíš platiť 93, tak oni ti niekedy uh, povedia, či nemáš 3 centy, lebo potom oni musia tak vydať, aby ti to vydali správne. Uh-huh. Mhm. Agatka, pokračujte ďalej v tom, o čom ste začali hovoriť. To znamená, témou dnešnej relácie je právo byť offline. A okrem toho ja hovorím, treba využívať článok 39a a využívať právo na hotovosť, to znamená platiť mincami a bankovkami a nedať sa dotlačiť k tomu, aby sme museli platiť len v podstate e, cez nejaké aplikácie alebo platobnou kartou alebo akýmkoľvek iným bankovým prevodom. Ehm, ja by som ešte mm, rada k tomu e, povedala toľko, že v podstate ľudia nechcú byť nútení do digitálnej komunikácie. Nasvedčujú o tom tohtoročné udalosti aj v niektorých európskych krajinách, kde vlastne mm, bojovali alebo sa majú v snahu o zavedení do legislatív e, právo byť offline. O to sa snažili aj v Čechách teraz naposledy, ale Senát im teda túto zmenu z ústavy neschválil, takže neprešla tá možnosť byť offline alebo právo byť offline. Ale pozrieme sa na to aj z, inak, z iného uhla pohľadu. Um, vôbec, vieme si vôbec predstaviť, že aj v Čechách, aj na Slovensku ľudia denne trávia 6 až 7 hodín na internetoch, na telefónoch a tak ďalej. A z tohto vyplýva aj snaha všetkých tých úradoch e, zaviesť digitalizáciu a všetko riešiť cez internet. Lebo vidia podľa tých operátorov a operátori odozdávajú údaje a vidia, koľko tí ľudia strávia na tých telefónoch, na tých internetoch a práve preto tak tlačíme pomaličky jemne tých ľudí, že aj toto musí byť online. Keď chceš ísť na, k lekárovi, tak si musíš objednať termín dopredu cez, uh, in, cez telefón alebo cez aplikáciu, inak tá ťa ani lekár nepríjme. Uh, keď chceš ísť na úrad, e, tak musíš cez e, aplikáciu objednať termín, aby si tam vedel prísť, alebo odovzdať tlačivo internetom, alebo vyplniť tlačivo. Niektoré e, úrady už ani neprijímajú inak tlačiva, len cez internet. A ja neviem, nemám tú znalosť, ak mám zlé informácie, tak nech ma niekto opraví, ale ja nepoznám zákon na Slovensku, ktorý by kohokoľvek nutil vlastniť telefón a už vôbec nie, aby existoval zákon, ktorý každému jednému užívateľovi telefónu alebo počítaču prikázal mať alebo vlastniť alebo platiť si internet. No dobre, e, tu vás na chvíľu e, preruším. E, slovenské právo je viazané na rímske právo, ale keďže sme v anglosaskom geopolitickom eh, systéme, tak sa riadíme zvykovým právom, tak ako v anglosaských eh, krajinách, napríklad vo Veľkej Británii alebo čo ja viem, Spojených štátoch a tak ďalej. Eh, čiže tu, keď to poviem nejakou analógiou, tak to funguje ako katolická církev tá sa e, riadi aj Bibliou a aj e, tradíciou. E, čiže tá tradícia to je nejaké zvykové právo. A teraz my si vytvárame svojou lenivosťou, nezodpovednosťou a ľahostajnosťou zvykové právo také, že oni nás dotlačia k tomu, keď neurobíme dostatočný odpor proti tomu, aby nás prinútili byť online a e, využívať e, bezhotovostný platobný styk, tak v tomto prípade e, sa začneme riadiť zvykovým právom a nemusí to byť ani v legislatíve, lebo bude sa hovoriť, že toto je obvyklý spôsob nejakej tej platobnej alebo inej komunikácie s úradmi. A teraz ešte poviem jednu veľmi dôležitú vec. Právo podať tlačivo v listinej forme. Napríklad advokátov donútili k tomu, že musia žaloby podávať v pdf musia mať e, zaručený elektronický podpis, byť v advokátskej komore, a kto toto nemá, e, tak má obrovské problémy, pretože advokátska komora to od neho vyžaduje. Napríklad Katka Burdiova pred nejakým časom ohľadom tohoto mala takmer vedeckú prednášku, že ako je to momentálne v tej advokátskej komore, že ich tlačia nejakým zvykovým právom k tomu, že musia používať elektronický e, styk a dokumenty posielať v pdf -ku. Čiže takto ďaleko sme zašli. Prepáčte, pokračujte ďalej. E, plne s tebou súhlasím, ale a to si treba, aby si ľudia uvedomili, keď e, podávajú akékoľvek tlačivo alebo čokoľvek riešia, že kým sme to podávali v tej listinnej podobe a niekto sa podpísal pod to svojim menom, svojim podpisom, s tým svojim krásnym, e, nejakým vytvoreným vzorom, ako on sa bude podpisovať, tak za ten dokument bral aj plnú zodpovednosť. A pri, tejto digitálnej, pri týchto digitálnych podpisoch mi povedzte, kto to je konkrétne, koho ja môžem brať za to zodpovednosť. Áno, môže mať zaručený elektronický podpis, ale keď zajtra vypnú počítač, čo mi to bude platné? No dobre, a e, čo keď sa stane to, čo sa stalo napríklad v Českej republike alebo v Španielsku, v Portugalsku alebo v južnom Francúzsku, že bude niekoľkodňový blackout. Čo my budeme robiť? To nenakúpime, e, to prestaneme komunikovať, ujdu nám lehoty, e, napríklad e, pošlu vám nejaký e, list, povedzme z policie, kde je trojdňová doba na podanie stiažnosti. 3 dni bude vypnutý internet a nebudú brať listinné tlačiva alebo nejaké podania v tých podateľniach. Tak to sme skončili, alebo ako to bude vlastne. Agatka, nech sa páči. Ja len doplním, že ešte som sa dozvedela jednu zaujímavú informáciu nedávno, že najnovší stavebný zákon, čo je, tak hovorí o tom, že e, každá obec musí mať územný plán. Ale to nie je všetko. Tie územné plány musia byť e, digitálne. Čiže e, ja v tom vidím zase ďalšie, to, čo, čo teraz hovoríte, že mať digitálne územné plány je veľké riziko pri blackoute, áno. Ešte pani Agata chcela niečo povedať? No, ja by som chcela ešte toľko, že tu sa hovorilo o platobných kartách a platbách a tak ďalej. Si predstavme si len to, čo hovoril aj Mirko, že teda naozaj bude blackout. A čo sa, stalo aj v Španielsku? Že tí ľudia vlastne nemali hotovosť. Sice ani do obchodov sa poriadne nedostali, lebo ani tie elektronické dvere sa neotvorili a už vôbec nevedeli zaplatiť, lebo nemali hotovosť. A e, tých, tých severných krajín, kde sú tie platobné karty najviac rozšírené, ako sú Švédsko, tak tí, čo tam boli ľudia, s ktorými sme sa rozprávali osobne, tí ani nevedeli sa ani len napiť, lebo nemali pohotovosť. Aj by im predali tú flašu vody, ale nemali ako. A spomeňme si, ako 22. oktobra tohto roku e, Dánsko spustilo núdzový plán a vyzývalo ľudí, aby mali doma hotovosť. A na to reagovala aj Európska centrálna banka. K tejto téme sa pripojila aj tá Európska centrálna banka, ktorá rovnako odporúča obyvateľom členských štátov mať doma aspoň základnú hotovostnú rezervu. No a to je asi tak koľko? Povedzme no, e, na osobu nie... alebo na rodinu. To, to nedefinovala Európska centrálna banka, ale ja by som odporúčala ľuďom si urobiť taký priebežný e, audit svojich výdavkov, koľko asi míňajú mesačne a na čo. A podľa toho si urobiť rezervu aspoň na nejaké dva mesiace, aby mali tú hotovosť doma. No dobre, a tu vás zastavím s jednou veľmi e, zdrcujúcou informáciou. Dve tretiny ľudí na Slovensku nemá, žije od výplaty do výplaty a nemá ušetrené žiadne peniaze. A čo s tými, keď to je povedzme 65, možno 70 chudobných ľudí pod hranicou chudoby e, sa dnes nachádza 980 tisíc ľudí, takmer milión. E, ja by som do toho vstúpila. Nejde o to, že koľko zarába, ide toľko, že či to, čo zarába, dostane vyplatené na účet alebo v hotovosti. A mnoho zamestnávateľov, ja neviem, či ani veľká väčšina, už vyplácajú len na účet, teda digitálne, že hotovosťou už ani sa nedá asi. Neviem. Agatka, nech sa páči, pokračujte. Súhlasím s tebou to, v tom, že teda veľmi veľa domácností na Slovensku žije od výplaty k výplate. Plne s tebou súhlasím. No aj s Petrou súhlasím, že mnohé, mnohé rodiny ani nevidia hotovosť, pretože dostanú tu tie peniaze na účet a všade platia platobnou kartou, telefónom, prstenmi a neviem ešte akou formou. Takže ani nevedia mnohokrát. Niektorí poznáme aj takých ľudí, ktorí ani netušia, koľko majú na účte, lebo jednoducho to ani nesledujú, nemajú tie peniaze v rukách, nepoznajú e, rozsahy. Takže s obidvami s vami súhlasím, ale napriek tomu ja sa prikláňam k tomu, aby každý človek si vytvoril nejakú zás- nejaké rezervy nech to nie sú veľké, ale nech aspoň 1, 2, 3 dní dokáže prežiť z, tých, z, tej, z tej hotovosti. Na Slovensku existujú a sú také miesta, také eh, komunity uh, alebo taký, také spoločenstvo ľudí, kde sa snažia tí ľudia uh, vytvoriť zónu bezpeňažnú, to znamená, že si niekto donesie svoj výrobok, svoje e, výtvory, či už sú to háčkované, pletené, šité, čokoľvek, do kto niečo vie urobiť a je užitočné a dá sa to použiť pre druhého. A môže si vymeniť tie svoje výrobky za iné. Takýchto miest pribúda na Slovensku viac a viac sú tzv. špajzy, sú rôzne bezpeňažné zóny, takže všeli, čo sa dá, ide o to, či tí ľudia si uvedomujú svoje otrocké postavenie práve pri tej digitalizácii, keď ich tlačia do niečoho, kde ani nie je úniku. On keď neurobi niečo tak cez internet, cez počítač, cez aplikáciu a neviem cez, cez čo, tak vlastne ako keby neurobil nič. Ja osobne som na železnice Slovenskej republiky práve z, tejto, z tohto titulu, čo urobili cez tú aplikáciu, podala trestné oznámenie za porušenie trestného zákona, za diskrimináciu, pretože ak ja nemám telefón, a to mnohé, mnohí starí ľudia nemajú, alebo keď ho majú, tak nevedia s tou aplikáciou narávať, alebo ani nechcú, lebo, lebo ich to zaťažuje, alebo prečo by aj to mali robiť, keď majú možnosť, alebo mali by mať možnosť kúpiť si ten lístok v hotovosti. no, dva <laughs> dôležité aspekty. Prvý je v tom, že dôchodci majú lístky zadarmo, a hoci nič nie je zadarmo, skladajú e, sa na to ich e, pracujúce deti, ale v, kon, v konečnom dôsledku aj sami tí dôchodcovia, lebo platia tú DPH. A e, druhý ten aspekt mňa zarazila najnovšia informácia, paradoxne, notabene na slovo, Slovenská sporiteľňa tak zaviedla v ich aplikácii George, tak novú službu drobné bokom. To znamená nešetriť v hotovosti, ale šetriť si na svojom bankovom účte. Takže ešte oni paradoxne, aby tí ľudia neplatili tými peniazmi, tak zaviedli systém zaokrúhľovania na tak, eh, že eh, ten klient eh, je ziskový, pokiaľ platí kartou. To znamená, že šetri drobné, lebo mu, keď poviem blbý príklad, zaplatí, čo ja viem, 99 eur a 80 centov, alebo hoc aj 0,1 centa, 99,01 centa, tak v tom prípade mu to zaokrúhlia e, na 100. To znamená, že e, tých 99 e, centov mu tá banka pripočíta na jeho virtuálny účet, ktorý má v tej banke zriadený. To znamená, že takýmto spôsobom ich finančne nútia k tomu, <laughs> pozitívnou diskrimináciou, že oni využijú e, to, že ľudia vidia, že takto môžu e, na tých e, pár drobných ušetriť, ale samozrejme podmienka je, aby minimálne 20 eur šetrili v tejto aplikácii George. Čiže z tohoto vyplýva, že my budeme všetkými týmito inštitúciami, možno aj úradmi, nútení a tlačení k tomu, aby sme využívali ten bezhotovostný platobný styk. Ale možno, že som trošku odbočil, ale e, tá moja poznámka, že e, tí e, dôchodci majú ten lístok v úvodzovka zadarmo, ale tu je ešte jedna dôležitá vec. Tí ľudia nemusia vidieť, na ten telefón a nemusia byť intelektuálne eh, tak gram, gramotní v týchto technológiách, že by to zvládli. Čiže oni ich hnútia, nielen Remišova nejakými zastaralými notebookmi, eh, nie notebookmi, eh, tabletmi, aby som bol presnejší k tomu, aby oni využívali eh, ten bezhotovostný platobný styk a komunikáciu, čiže presný opak eh, toho, čo je témou tejto relácie byť offline, aby boli online vždy. A toto je to eh, zversky zarážajúce. Nech sa páči, pokračujte ďalej. Ja by som ešte chcela k tej celej, mm, k tým celým aplikáciám a všetkým tým platobným kartám ešte niečo dodať. Pri každej jednej aplikácii alebo pri každom jednom nákupe uh, cez internet odozdávame rôzne údaje o sebe, o rodine, o bydlisku, o telefónnom čísle a tak ďalej. Eh, nie vždy, nie vždy sme upovedomení o tom, kam všade tie údaje idú, kto všetko s nimi narába a tu by som veľmi rada upriamila pozornosť na e, výrok Ústavného súdu z roku 2021, kde práve, že Ústavný súd namieta nesúlad s právom na nedotknutelnosť súkromia a právom na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Lebo mnohí ľudia si neuvedomujú, že on keď má platobnú kartu, a ide si zaplatiť, e, ja neviem, na Slovnafte e, svoj nákup a má aj aplikáciu toho Slovnaftu, že tie údaje o tom, čo nakúpil, v akom množstve, kedy ide na spracovanie ďalšie a už mu príde zosobnená reklama na základe jeho vykonaných nákupov. A tu by som veľmi rada e, odporúčala ľuďom si preštudovať ten, um, ten výrok ústavného súdu z roku 2021 z, zo 17.12., pretože tam ústavný súd pekne to rozpíše, ako sa porušuje vlastne právo ľudí na súkromie. Toľko by som k tomu. No, môžem, teraz ešte ja doplním, lebo Mirko spomenul, uh, Dôchodci zadarmo to majú, ale len po nejaký limit, že majú, že počet miest, neviem, 50 a ten už, čo príde 51. dôchodca, si už musí platiť. To len prvá poznámka. No, moment, toto vysvetli, lebo ja o tom to neviem. No, to majú aj študenti, tak aj deti. Keď som si nový kupovala na detský lístok, tak tiež mi vypísalo potom, teda kupovala som to áno cez internet, <laughs> cez zssk.sk, tak mi vypísalo, že už teda sa minul počet, e, že už som si musela platiť normálne. Ty hovoríš o hromadných cestovných lístkoch, lenže... E, Nie, dôchod... Ako? že dôchodci aj deti, bezplatné sú lístky, ale len do nejakého počtu. Proste nemôže ísť celý vlak detí e, plný vlak detí zadarmo. Proste deti majú, ja neviem, že 50 detí je na vlak, dôchodcov je 50 dôchodcov na vlak. A tí zvyšní majú už platia normálne. Len no, toto zrejme platí e, len tam, kde e, sú nejaké miestenky, lebo ja si neviem predstaviť, že by e, toto niekto kontroloval. V... No, nie, to máš to, keď si kupuješ, ty vždycky s preukazom, na preukaz Aha. kupuješ, čiže oni, železnice vždycky vedia, že koľko už listkov predali na dôchodcovský preukaz, na detský preukaz, čiže to oni si to majú evidenciu. No dobre, lenže e, tak e, tu e, treba popoťahovať momentálne Ráža, ktorý je v podstate ministrom dopravy Kamenického a Fica, pretože on diskriminuje svojich eh, dôchodcov takýmto spôsobom cez štátne železnice Slovenskej republiky. Eh, dobre, momentálne to nevyriešime. Ide o to, že je to zadarmo, ale s hviezdičkou malými písmenkami na spodku strany je, že len do nejakého počtu. Chcela by som ešte prejsť na ďalšiu vec, čo si spomenul, eh, pozitívnu diskrimináciu. S tým veľmi súhlasím. Spomínal si Georgia, že pozitívne zvýhodňuje používanie aplikácie. Ja len poviem dve moje skúsenosti. E, parkovanie v Bratislave PAAS. Tiež e, som mala veľmi nepríjemnú skúsenosť, že zvýhodňuje, e, keď po, si kúpite parkovanie cez aplikáciu, pretože ja to nerobím, ja si vždy kupujem buď v tom parkomate, alebo cez stránku. Čiže e, nie je to aplikácia v mobile, ale je to normálna www stránka a cez ňu si kupujem e, parkovanie. A kúpila som si na dve hodiny a e, ešte to ma naštvalo, doktor tam nebol, alebo už neviem, úrad nejaký to bol, že proste neboli tam, zbytočne som tam šla, tak jednak som bola naštvatá, že som tam zbytočne šla a po druhé som bola naštvatá, že som si nevedela zrušiť to parkovanie, čiže som si mm, minula tie dve hodiny parkovania a už som nemohla e, parkovať potom inde, keď mám tú dvojhodinovú mm, bonusovú tú vec, mhm. ale aj keby nie, tak sa mi, keby som, tak by som minula dve hodiny mm, na to e, zaplatené, ale z aplikácie si to viete predčasne ukončiť a to, čo máte zaplatené, to sa vám vráti do tej vašej e-peňaženky, tej digitálnej peňaženky, čo máte v tej aplikácii. Čiže tam je zase tá pozitívna diskriminácia, že tí, čo si parkujú cez apku, to je také moderné slovo, že apka, tak tí si vedia uh, ušetriť vlastne peniaze v prípade predčasného ukončenia. A ďalšiu vec, čo chcem podotknúť, Pani Agata spomínala aj tú ochranu osobných údajov, na to naviažem teraz, pretože ja zase poviem moju skúsenosť v Bratislavi, keďže sa tu vyskytujem, e, autobusová stanica Nivy. Keď tam ide parkovať obyčajný smrteľník, tak má 3 hodiny zadarmo parkovanie v ich podzemnej garáži. Samozrejme, lebo chcú, aby ste si stihli niečo nakúpiť, minúť tam svoje peniažky. Ale keď si nainštalujete aplikáciu, tak máte, môžete parkovať až 4 hodiny. Čiže e, vyzerá to tak pozitívne, že iba za to, že vy sa tam zaregistrujete, dáte svoj e-mail, ešpz e, mobil, e, neviem, či je povinný alebo nepovinný. Čiže vy dáte nejaké svoje osobné údaje do tej aplikácie alebo tým vám, tak oni vám za to dajú jednu hodinu zdarma. A môžeme sa na to pozrieť ale aj z opačného pohľadu, že tá hodina parkovania tam stojí, no zabudla som koľko, trestnem teraz, že 2 eurá. Uh, ale vy každý deň vďaka tej apke máte hodinu navyše. Keď si to vezmete 365 dní v roku, uh, keby ste každý deň vy si to museli zaplatiť, tak tie nivy vlastne získajú 2 eurá každý deň od vás. Čiže oni ako keby dobrovoľne sú ochotní obetovať 2 x 365 len za to, že vy ste im dali svoje osobné údaje. Čiže ja sa pýtam, aké cenné pre nich sú tie vaše údaje, že sú ochotné e, za nich v úvodzovkách zaplatiť tak veľa, že vám dať vlastne tú hodinu zadarmo navyše. Pochopili ste ma komplikovane, som to hovorila. Skôr ako dám Agatke opäť slovo, tak e, pripomeniem ešte jednu vec. Asi ste si e, všimli, e, že keď platíte kartou, napríklad kuriérovi, aj keď Petra hovorila, že nemám o kuriéroch hovoriť, <laughs> tak v tom prípade tak nemáte zkrátka žiadne výdaje navyše pokiaľ platíte v hotovosti kuriérovi, tak vám pripočíta tá prepravná spoločnosť alebo e, ten e-shop alebo kdokoľvek vám má e, ten e, tovar alebo čokoľvek iné posiela, tak vám pripočíta 1 euro, euro 50 a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska oni aj takýmto spôsobom cez tie e, dobierky diskriminujú tých ľudí. Čiže nutia ich, aby boli online, aby e, platili kartami a tak ďalej. Agátka, nech sa páči. Mikrofón. Ja som chcela nadviazať na tú Petru, že koľko e, im môže, alebo aká môže byť cenná, aké môžu byť cenné tie informácie ktoré pozbierajú od tých ľudí, keď sú ochotní toľko hodín a času a peňazí e, prenechať tým ľuďom. Tak tomu len toľko chcem dodať, že nech si uvedomí každý jeden, ktorý takýmto spôsobom odozdáva svoje údaje, koľko zosobnených reklám mu v následujúcich dňoch, týždňoch, mesiacoch bude chodiť z konkrétnych obchodov v danej obchodnej s, e, obchodnom, obchodna, z obchodného domu. No dobre, ja tu odpoviem úplne jednoducho. Ak bude offline, tak e, nech tlačia letáky a nech mu ich hádžu do schránky. E, čiže budú mať výdaje. A či niečo kúpi alebo nie, tak to už je na ňom ale pokiaľ bude online, tak ho budú týmto reklamným smogom zahlcovať. A toto je to najhoršie. A opäť sme pri ďalšom žiarení. Peťka pokračuj. Alebo Agatka, chcete ešte dokončiť. No to je jedna vec, že teda majú tlačiť a že budú mať výdavky, ale kto z tých ľudí konkrétnych dal súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje boli akýmkoľvek iným spôsobom alebo v inej, uh, inej, inej reklame použité. Kto z nich dal súhlas k tomu, aby mu boli posielané zosobnené reklamy? No dobre, a odpoveď úplne jednoduchá. Opäť zvykové právo, že si eh, vytvárame nejakú zvykovú realitu dopredu a e, títo v pozadí e, s týmito informáciami, to znamená s osobnými údajmi, obchodujú medzi sebou. Neviem, možno, že sa vám stalo, že nikdy e, ste od nejakej firmy nič neobjednali a zrazu vám zavolá, že predávajú, čo ja viem, bambusové ponožky alebo neviem akú ptákovinu, takú, o ktorú ani e, vo sne by vám nenapadlo, že by ste nie, o niečo takéto mali záujem, alebo e, čo ja viem, nejaké kozmetické výrobky alebo krmivo pre psov a pritom ani psa vôbec nemusíte mať. Čiže oni sa dostanú k vašim osobným údajom, ktoré si kúpia na nejakom trhu s osobnými údajmi, a potom vás obťažujú napríklad telefonátmi. A toto je to svinstvo. Asi som vás zarazil. Nezarazil, len mm, uvažujem nad tým, ako na to zareagovať. Ale nechám slovo chvíľku Petre. Dobre, ja by som do toho ešte vstúpila takouto mojou poznámkou, že ten zber údajov je naozaj Mm, enormný a dôležitý a sú ľudia, ktorí si to naozaj uvedomujú a chcú si, napríklad e, vedome si vypínajú e, v mobile Wi-Fi, mobilné dáta. E, napríklad ja v mobile nemám povolené mobilné dáta a keďže sa mi to občas zapínalo nejakým spôsobom samo, tak išla som ku môjmu operátorovi a po, nastavila som si to v tých nastaveniach že aj keď e, v tých, neviem, môjho profilu, čiže aj keď si aj v mobile kliknem na, ten, na tú ikonku, že mobilné dáta, tak uh, nikam ma nepripojí. Čiže nemám aktivované tie mobilné dáta. A Čiže sú ľudia, ktorí si vedome napríklad pri kúpe nového mobilu prejdú všetky nastavenia, pozrú si, že kde všade čo sa dá vypnúť, kde všade čo mobil robí, ktorá aplikácia tam čo robí, pretože mnoho mladých ľudí si kúpi nový mobil a hurá systémom, tak ako všetko je, všetky prednastavené nastavenia, vôbec ani netušia, že čo ten mobil všetko kde nahráva, čo posiela. A, a proste chorá systém. No e, pokiaľ by sme tu napríklad mali e, nášho poslucháča Jozefa z Nemecka, on e, bol na nejakom takom školení ako nezamestnaný nemecký, neviem, to slovo mi vypadlo, ale nie je to podstatné. Skrátka, človek, ktorý je cudzinec na nemeckom pracovnom trhu, tak v tom prípade on sa tomuto venuje eh, takmer profesionálne a vždy, eh, keď sa s ním rozprávam, tak mi povie, pán Hazucha, toto si vypnite, tamto to si vypnite a tak ďalej. A ešte eh, jedna dôležitá poznámka. Asi ste si všimli, že napríklad príklad balikoboxov, tak tam sa podarila jedna veľmi dôležitá vec. My sme donútili e, týchto kuriérov, e, napríklad Paketa a ďalší, aby okrem toho Wi-Fi pripojenia tam bola aj možnosť vyťukať si na klávesnici ten kód. Čiže nem, nemusí sa e, ten Bluetooth tam vôbec používať, čiže zapínať mobilný telefon. Nech sa páči. Agatka, vy ste chceli ešte dokončiť eh, tú vec ohľadom toho zvykového práva, tých eh, zvyklostí, do ktorých nás tlačia. Áno, lebo <laughs> ono to je také, prepačte, trošku smiešne pre mňa, lebo my tu máme rímske právo, ktoré platí. Chceme podľa neho žiť, vytvárame tu zákony na základe toho a tá tvárime sa, že tie zákony platia a musíme ich dodržiavať a zrazu hovoríme o zvykovom práve, o zvyklosti, alebo to, že väčšina ľudí takto robí. Presne to som uviedla v tom trestnom oznámení, že zaužívaná prax v tomto rímskom práve nie je zákon. Pokiaľ chceme spoločnosť podľa rímskeho práva, a my ho chceme, pretože to prezentujeme, tak nemôžeme predsa zakladať na zvykovom práve. A ak chceme zvykové právo, tak potom musíme opustiť všetky rímske práva, všetky zákony, ktoré sme tu vytvorili a potom budeme chodiť podľa zvykového práva. No, e, budeme sa riadiť podľa námorného práva Veľkej Británie, aj keď more nemáme. A Maďari majú Balaton a mali e, kedysi Hortyho, e, ktorý bol admirálom bez mora, <laughs> ale to je len taká humorná poznámka eh, na okraj či na Margo. Eh, čiže z tohoto hľadiska je eh, dôležité to, aby sme sa nedali dotlačiť k takýmto veciam. Peťka, nech sa páči. Alebo Agatka, chcete vy dokončiť? No, rada by som to dokončila, lebo ste tu spomenuli námorné právo, lenže, lenže v takom prípade to je, to je za taký zmes všetkého teraz zrazu, lebo ak ideme podľa námorného práva, tak sme tu všetci otroci a nemáme na nič právo. No dobre, lenže v Británii tak otrokmi, respektíve podanými, podanými jeho veličenstva sú všetci občania Veľkej Británie a tí pristahovalci, ktorí musia rešpektovať zákony Veľkej Británie. To znamená snemovne lordov napríklad. Dobre, toto by som opustila, pretože je to všetko pravda, čo si práve povedal, ale toto musíme opustiť. Buď budeme riešiť rímske právo a budeme chcieť zákony riešiť a potom žiadam, aby mi predložili zákon, ktorý mi prikladá alebo ukladá povinnosť vlastniť telefón, platiť si ja sama internet, lebo ak niekto chce odo mňa, aby som mala aplikáciu, nech mi zaplatí internet a budem mať aplikáciu. To bola taká poznámka iba moja, ako nemusíte to brať vážne. Alebo ideme podľa zvykového práva, ale potom chcem opustiť všetky zákony a ideme podľa zvykového práva a budeme žiť podľa zvykového práva. No dobre, ešte jedna poznámka a potom eh, dám slovo Peťke. Vzhľadom k tomu, že v Európskej únii máme jeden pidi štátik, to znamená Írsko, kde sa hovorí anglicky, hoci sú to Kelti de facto, tak eh, v podstate jazykom v Európskej únii je angličtina. Toto mi skúste eh, vysvetliť. Nič eh, nemám proti angličtine, aj keď je to primitívny jazyk, kde Tí, ktorí vedia dobre anglicky, tak pre týchto nerobí problém. Tí, ktorí hovoria horšie anglicky, tak častokrát bez znalosti kolanálej angličtiny, tak majú problém pochopiť kontext toho, čo chcel ten dotyčný povedať. Čiže Peťka, ty si chcela reagovať teraz. Ja by som sa vrátila ešte k téme a chcela by som dokončiť tú myšlienku, že keď aj človek chce, vie, uvedomuje si všetky tie, tieto veci a chce si napríklad vo svojom mobilnom zariadení, vo svojom mobile povypínať e, všetky možné internety a podobne, tak je to veľmi komplikované a naozaj uh, poviem príklad, keď si chcem vypnúť Wi-Fi, tak e, potom sú tam ešte pokročilé nastavenia, kde, kde sa ma pýtajú, že e, Wi-Fi je vypnuté, ale niektoré aplikácie môžu vyžadovať, môžu používať Wi-Fi alebo vyhľadávať Wi-Fi aj, e, ak je to oprávnený záujem, alebo teda ak, že niektoré aplikácie môžu i napriek tomu, že Wi-Fi je vypnuté, mať prístup k Wi-Fi. A tam si zase to musíte vypnúť, že, že aj to vypnúť. Čiže ako keby na dvakrát je potrebné vypnúť Wi-Fi. Keď... No počkaj, a to máš tak ako v prípade počítača, že musíš ísť tam ako správca? Nie, no v mobile nie, v mobile len, len kliknite na tie napríklad tri bodky, alebo je tam niečo, že pokročilé nastavenia, každý mobil to má ináč. Proste vypnúť Wi-Fi je jedna vec a druhá vec ešte musíte ísť niekde do tých troch bodiek alebo niekde ešte ďalej, kde vám píše, že pokročilé nastavenie a tam vypnúť Wi-Fi i v prípade, alebo teda nepoužívať Wi-Fi aj v prípade, ak je Wi-Fi vypnuté. <laughs> Dobre, nevadí, len e, upozorňujem poslucháčov, že e, naozaj byť offline je niekedy komplikované. A ešte by som chcela poukázať na takúto vec, že vaše mobilné zariadenia si aj nahrávajú zvuky a tiež si treba pozrieť, akú všetku históriu napríklad si uklada, že keď Teraz totiž mobily majú vždycky, vy musíte mať nejaký e-mail. Na začiatku si musíte dať vždycky do toho smartfónu nejaký e-mail, aby sa to nejak vedelo synchronizovať, neviem. Čiže vlastne bez e-mailu vás ani nepustí používať ten telefón a vy už ako náhle tam dáte e-mail, tak tým pádom je to už synchronizované s vašim účtom a všetká aktivita. Vy si potom musíte pozrieť napríklad, ak dáte Gmailový e-mail, tak na nastaveniach Google si musíte pozrieť, že čo všetko si ukladá, čo povolíte, čo nepovolíte. Tam históriu vyhľadávania, históriu polohy. E, ja napríklad si mám všetko povypínané. E, taktiež sa dá vypnúť e, nahrávanie zvuku. A to teraz poviem konkrétne, že keď pôjdete do nastavení, že myaccount.google.com, tak tam máte v menu možnosť, že údaje a ochrana súkromia. Pod menu aktivita na internete a v aplikáciách a ďalšia podkapitola je, že zahrňať hlasovú a zvukovú aktivitu. A ide o to, že oni vám toto všetko povedia, že oni, niekde sa to tam dopátrate na tom, že vám to informuje vás o tom, len koľko ľudí, koľko poslucháčov sa k týmto veciam dopátra. Teraz prečítam, čo je v tých nastaveniach, že zvuk sa ukladá, keď vaše zariadenie rozpozná aktiváciu. Pričom sú rôzne typy aktivácií, napríklad príkazom OK Google, alebo tie Apple majú, že Hey Siri. A, alebo teda nejaká iná fráza, ktorú vy si zvolíte a nastavíte na začiatku. Čiarka súvislými konverzáciami alebo klepnutím na ikonu mikrofónu. A teraz by som chcela vidieť, koľkým poslucháčom sa zaplo červené svetielko v hlave, že je tam aj slovičko, že súvislými konverzáciami. Napríklad mne sa zaplo, čiže keď asi budeme sa nejak rozprávať, tak Google môže detegovať, že asi by to bolo niečo, čo by som mal rozpoznať zvuk a nejakým spôsobom nahrávať. Možno ten človek niečo chce o, odo mňa, možno od, teda od, toho, od tej aplikácie možno. Dobre, ďalšia veta, čo sa píše je, niektoré zariadenia zahrňajú aj niekoľko sekúnd pred aktiváciou, aby zachytili celú žiadosť. A znovu, zablikalo vám červené svetielko, ako niekto, ako aplikácia vie, že má nahrávať aj niekoľko sekúnd pred aktiváciou. Čiže napríklad ja poviem OK Google, ale tým, že kým sa niečo zapne, to možno sekundu trvá a potom sa opýtam, aké je momentálne počasie v, neviem, v Tatrach. A teda očakám, že tá aplikácia mi dá odpoveď. Čiže možno, že aby zachytili aj ten začiatok tej vety, tak sa zapnú trošku skôr aj pred tým tou frázou OK Google, aby že kým, no dobre, nebudem to rozmazávať, ale v každom prípade aj niekoľko sekúnd pred aktiváciou už zachycujú ten zvuk. No počkaj, a e, to Google vie čítať a myšlienky, že ja chcem napríklad dlhšie, súvislejšie hovoriť, alebo na základe čoho, lebo tu mi uniká elementárna logika a podstata toho, čo si povedala. Presne, ide o to, že keď niekto nad tým rozmýšľa trošku hlbšie, napríklad e, predpokladám, že musí monitorovať celý, všetky zvuky, aby on potom vedel rozpoznať, že od teraz do teraz je to tá žiadosť. Aha. Dobre, a poviem ešte ďalšie, čo tam píše. E, zvuk sa môže niekedy uložiť aj vtedy, keď vaše zariadenie, zariadenie nesprávne rozpozná aktiváciu, napríklad zvuk pripomínajúci OK Google. Čiže ja napríklad môžem hovoriť nejakú vetu, že pôjdeme zajtra tam, OK, Google si ale nechaj doma, <laughs> vymýšľam. Takže poviem dve vety, ale keď sa to spojí, že OK Google, tak dajme tomu, že by to mohol tiež rozpoznať. Ale samozrejme majú tam ďalšiu vetu, že systémy neustále zlepšujeme. Dobre? A ak by ste si mysleli, že haha, ja to predsa e, vyrieším, vypnem si internet, vypnem si Wi-Fi, vypnem si dáta, vypnem si Bluetooth a všetko bude v poriadku. Tak, posledná veta znie. Ak svoje zariadenie používate bez internetového pripojenia, zvuk môže byť po opätovnom pripojení uložený do vášho Google účtu. Takže ste nevybabrali so systémom. No dobre, e, keď ste Eh, spomenuli napríklad eh, to zapínanie tej polohy. Opäť eh, sa vrátim k tým balikoboxom. Je to tam síce urobené na Bluetooth, ale musíte si zapnúť dáta, lebo vy síce z Bluetooth neviete aktivovať polohu a bez aktivovania polohy vášho telefónu, tak vám jednoducho tú schránku neotvorí, E, čiže oni to majú ešte takto koumacky e, vyriešené. Agatka, e, nech sa páči, pokračujte. Ja som vás tu počúvala veľmi pozorne a k tej Petrovej, k, tomu Petr, k tej, tej téme, čo Petra začala, ma napadla jediná vec, že koľkokrát sa nám vlastne stáva, že máme telefóny na stoloch a rozprávame sa o niečom s kamarátmi, a, a otvoríte si telefón a už máte reklamu na to, o čom ste sa práve bavili, ako vás odpočúvávajú, ako, ako sa vlastne manipuluje so všetkým a či si to vlastne ľudia uvedomujú a ak áno, do akej hĺbky. A či vôbec uh, im príde či, či si, či si ro, či rozmýšľajú vôbec nad tým, akým spôsobom ich ten telefón oberá o čas, obmedzuje ich v svojej činnosti, pretože nekonečne veľa času sa stráca s tým práve cez tie aplikácie, musím naťukať, musím vyhľadať, musím zadať údaje a teraz to... Ja robím veľmi veľa s počítačom, veľmi veľa odozdávame cez internet veci, keďže robím s takou, s takou agendou. A práve minule som bola na úrade a pani mi hovorí, no nevidíme ťa. Hovorím, no ako ma môžete vidieť, keď všetko musím odovzdávať cez internet. A keď odovzdávam cez internet, koľkokrát sa stane, že doklady, ktoré by som inak zobrala a odovzdala za pol hodinu, mi trvá niekedy aj dve hodiny, pretože tá aplikácia nefunguje, to padá, to nefungu, nie je v poriadku, to musím zadať znovu a nezobralo mi to podpis a tak ďalej. Že aj keď mi tvrdia mnohí, že to je pokrok, ja v tom pokrok nevidím. Keď som bola na výsluchu na policii a policajt mi povedal, ale veď to je také dobré mať telefón a všetko to tak viete robiť, hovorím áno. A povedzme si úprimne, kam tie naše deti s tým používaním tých mobilných telefónov sa dopracovali. Pretože, a teraz poviem takú veľmi banálnu vec, ak môj syn príde za mnou a učí sa niečo v škole, čo sme sa my kedysi učili v škole a poviem, mi, mami, ako sa to vypočíta. Ja mu to ukážem, pretože som sa to naučila. A prídem za ním a pýtam sa ho na niečo, on chytí telefón a začne skrolovať v tom telefóne a hľadať a on, to nie je pokrok. Naučiť naše deti, že nemusia sa nič učiť, nič nemusia vedieť, len skrolovať telefón a nájsť to na internete. To predsa nie je pokrok. No dobre, lenže toto už začína s deťmi, alebo skôr s detičkami v materskej škôlke, pretože tieto detičky, tak oni síce dokážu ten tablet alebo mobilný telefón ovládať, hrať sa na tom a tak ďalej, ale prestali mať zmysel pre orientáciu v čase, v priestore, a tak ďalej. Čiže e, poviem už asi piatýkrát e, v Slobodnom vysielači. Moja sestra, keď mala 5 rokov, tak e, dostala na narodeniny hodinky primky a do školy išla až o 2 roky v 7 rokoch. Čiže ona poznala nielen rímske a arabské číslice, ale dokázala sa aj orientovať. Čiže ona na základe tých hodín nepotrebovala čakať, čo ja viem, kedy sa zotmie, alebo a tak ďalej. Čiže niečo také teraz pre tieto deti je nemysliteľné, aby sa dokázali orientovať v čase a priestore. A to už ani nehovorím o tých aplikáciách. Oni už aj kalkulačku v mobilnom telefóne pomaly e, potrebujú na to, čo e, nevie napríklad z PADR e, ministerka Šimkovičová. Nech sa páči, Peťka. Alebo Agatka, chcete no, ešte? Ja, ja len podotknem rýchlo potom Agatka, že s tou kalkulačkou mi len pripomenulo, že ľudia používajú často kalkulačku, že opýta sa Google. Tu len chcem trošku apelovať na poslucháčov, že kalkulačku máte väčšinou vo Windowse alebo vo svojom počítači lokálne. Čiže e, nepýtajte sa Google všetko, čo viete spraviť offline, čiže lokálne na svojom počítači. Je to, aj zanechávate menšiu uhlíkovú stopu, aj proste zbytočne zaťažovať servery, a ísť niekam, neviem, kde má Google Severy, či v Budapešti, či niekde v Nemecku, keď to môžete spraviť všetko u vás doma. Dobre, Agatka? Ja by som ešte chcela tak e, ponúknuť ľuďom možno 10 e, nejakých e, jednoduchých typov, ako by mohli byť offline, aby nejak skúsili do každodennej rutiny zaviesť nejaký taký ten ten zabehnutý rytmus bez toho telefónu. To znamená napríklad ako prvý krok, zabudnite na digitálne poznámky. Keď máte nápad, namiesto toho, aby ste to zapísali do telefónu alebo do počítača, do počítača vezmite si papierový blok a pero a dajte si svoje myšlienky reálne, dajte svojim myšlienkam reálnu podobu. Nakreslite, napíšte, dáte k tomu nejakú peknú poznámku, čo do telefónu neviete dať. Po druhé, naplánujte si offline aktivity. Choďte do prírody, choďte sa prejsť e, so svojím som, alebo sa pohrajte s deťmi nejakú spoločenskú hru. Alebo potrite si, vytvorte si nejakú rutinu, ako budete organizovať deň. Napíšte si to, aby ste nemali v telefóne, v tom kalendári, že o 9. mám, aby vám nepípal telefón, že o 9. máte byť tam, o 10. tam, o 11. tam, ale začnite znovu pracovať s, s hlavou a skúsať, skúšať zapamätať si, lebo ja vidím na mnohých ľuďoch, že aj tá tá snaha si zapamätať veci sa stráca, pretože predsa mám telefón, on ma upozorní a tak ďalej. To boli také jednoduché e, nápady. Ja som povedala, že 10, ale na teraz nám postačia, postačia tieto tri a skúsme takto pomaličky začať znovu inak. Ja by som ešte povedala takú myšlienku peknú e, na koniec tejto prvej hodinky. Neexistuje nič také ako obede zadarmo. Keď dávate svoje údaje, stávate sa tovarom. V podstate predávate svoj život za maličkosť, za aplikáciu zadarmo. A nevymyslela som to ja, sú to slova americkej expertky na kyberbezpečnosť Melissa Hathaway a ona pôsobila ako hlavná poradkyňa pre kyberbezpečnosť pre dvoch amerických prezidentov. Pre Georgia Busha a v roku 2009 krátko aj pre Baracka Obamu. A teraz, Mirko, môžem uviesť pesničku už, alebo ešte niečo máš? Takže, Peťka, nech sa páči, môžeš ju uviesť. Takže ako je zvykom, našla som nejakú pesničku, ktorá sa týka vln. Našla som peknú francúzsku pesničku Vague. píše sa La Vague od e, skupiny Y Seult a vybrala som trošku z refrénu slova. Jazdíme na vlne, Hej, ale pozri sa okolo seba. Dni sú pôvabné. Prechádzaj sa mestom. Hej, ale pozri sa okolo seba. des paroles entendues, c'est que l'on pensait perdu. à la surface. Au moment de s'étendre, au moment de s'y croire, tout ce que l'on pensait perdu vient sans crier gare. On peine à oublier, on surfe sur se vague. On retient un nuage d'été quand l'hiver nous accale. surf sur la vague. On retient un nuage d'été quand l'hiver aux accueille. členku nášho združenia, pani Janu Brifa. Jani, povedz nám tvoj postoj. Má človek právo žiť offline? Teoretická odpoveď by bola áno. Človek má právo žiť offline. Toto právo ale nie je priamo pomenované v zákonoch ako právo žiť offline, ale vyplýva z viacerých základných práv a slobod, ktoré už existujú v právnych systémoch a aj v medzinárodných dohovoroch. Existuje niekoľko právnych hľadísk, ktoré by sme si mohli rozobať napríklad právo na súkromie a osobnú slobodu. E, upravuje ho napríklad listina základných práv a slobod v Slovenskej republike a aj v Európskej únii. Do druhej časti som si pozvala členku nášho združenia pani Janu Brifa. Jani, povedz nám tvoj postoj. Má človek právo žiť offline? Teoretická odpoveď by bola áno, človek má právo žiť offline. Toto právo ale nie je priamo pomenované v zákonoch ako právo žiť offline, ale vyplýva z viacerých základných práv a slobôd, ktoré už existujú v právnych systémoch a aj v medzinárodných dohovoroch. Existuje niekoľko právnych hľadísk, ktoré by sme si mohli rozobať, napríklad právo na súkromie a osobnú slobodu – E, upravuje ho napríklad listina základných práv a slobôd v Slovenskej republike a aj v Európskej únii alebo Európsky dohovor o ľudských právach, špeciálne v článku 8. Ďalej zahrňa aj možnosť rozhodnúť sa, či chceme zdieľať osobné údaje a žiť prítomný v digitálnom priestore. E, ďalší pohľad by bol sloboda myslenia, prejavu a informácií táto zahrňa aj slobodu nezúčastniť sa online komunikácie, sociálnych sietí alebo digitálnych služieb. Je to presne tak isto, ako mať právo mm. hovoriť, tak máme aj právo mlčať alebo nebyť online. E, ďalší aspekt je dobrovoľnosť digitálnych služieb a identity. Štát e, ani súkromné firmy nesmú človeka nútiť používať digitálne nástroje a ak existuje rozumná alternatíva, tak treba využívať túto rozumnú alternatívu. V Európskej únii sa čoraz viac hovorí o tzv. práve na analogovú voľbu, teda o tom, že občan musí mať možnosť vybaviť veci aj mimo internetu, napríklad osobne alebo poštou. No a samozrejme e, dôležitý je aj etický a spoločenský rozmer, e, kde žiť offline je legitímne osobné rozhodnutie. Či už je to z dôvodu ochrany súkromia a duševného zdravia, alebo jednoducho životného štýlu človeka. Spoločnosť e, by mala túto voľbu rešpektovať a nevylúčovať ľudí, ktorí sa rozhodnú nebyť online. Rešpektuje to spoločnosť? Je to vymožiteľné? Žiaľ, e, v praxi sa môžeme stretávať s niekoľkými problémami, hoci e, právo byť offline v zásade existuje, ale v praxi je čoraz ťažšie ho uplatňovať, pretože mnohé služby, ako napríklad banky, úrady, školy, verejná doprava, zdravotníctvo, prechádzajú výlučne do digitálnej formy. A toto otvára otázku digitálnej rovnosti, ako zabezpečiť, aby aj ľudia, ktorí chcú alebo musia žiť offline, neboli znevýhodnení. Keby sme sa na to pozreli bližšie, tak e, by sme prišli na to, že existujú konkrétne dokumenty, napríklad na úrovni Európskej únie alebo Slovenskej republiky, ktoré sa dotýkajú témy odporúčania alebo požiadavky, že digitálne služby by mali, byť, e, mali mať aj analogovú alternatívu. Alebo že občania, e, ľudia by nemali byť vylúčení, ak nechcú alebo nemôžu byť úplne online. Napríklad e, na úrovni Európskej únie ide o nariadenie, akt o digitálnych službách, ktoré bolo schválené Radou Európskej únie 4. oktobra 2022. E, tento dokument sa primárne zaoberá reguláciou e, online sprostredkovateľských služieb, transparentnosťou, odstránením nezákonného obsahu. E, Sice nehovorí priamo o práve byť offline, ale zakotvuje princíp, že digitálny priestor by nemal byť samostatný svet mimo práva a že regulácia online a offline by mala byť zlučiteľná. Ďalší taký dokument bola správa s odporúčaniami parlamentu Európskej únie z roku 2023 a táto správa obsahuje konkrétne ustanovenie, a to, že analogové alternatívy k digitálnym službám im mali byť vždy poskytované a ponúkané jasne občanom a firmám a zároveň by mal byť k dispozícii kontaktný bod a na ľudský kontakt. E, tento bod je priamo relevantný k tomu, že občan by mal mať možnosť využiť analógovú, teda offline, papierovú alebo telefonickú službu ak nechce alebo z nejakého dôvodu nemôže využívať e, digitálnu. Ďalej e, máme dokument, ktorý nás upozorňuje, že nedostatok právnej ochrany offline alternatívy v Európskej únii. E, tento dokument je, sa volá Integraf, bola to nejaká samostatná analýza, upozorňuje, že legislatíva Európskej únii ochraňuje služby online a offline nerovnomerne a teda, že existuje právo byť kontaktovaný offline, ktoré ale nie je dostatočne zakotvené. E, hoci nejde o právne záväzný dokument legislatívneho charakteru, ide o relevantne odborné stanovisko, že právo na analogovú voľbu nie je legislatívne dostatočne zabezpečené. Keby sme sa pozreli na slovenskú legislatívu, tak e, tu existuje zákon e, číslo 305 z roku 2013 zbierky zákona, ktorý upravuje elektronickú formu výkonu agendy verejnej správy a dôležité je, že aj keď sa zavádza povinnosť elektronickej komunikácie, v praxi vyplýva otázka, či je vždy k dispozícii aj papierová alternatíva, či možnosť online. Tu treba poznamenať, že zákon upravuje elektronickú komunikáciu a výkon verejnej moci elektronicky, ale neobsahuje explicitné ustanovenie právo byť offline dokument Európskeho parlamentu alebo správa Európskeho par- par- parlamentu konkretizuje, že občania, hoci majú právo na efektívnu správu, e, digitalizácia ich nesmie viesť k vylúčeniu zo spoločnosti, e, hlavne tých, ktorí uprednostňujú analogovú komunikáciu. A toto treba mať na zreteli. Tento dokument teda odporúča, aby členské štáty Európskej únie zabezpečili aj analogovú možnosť pri výkone verejnej správy a digitálnych službách. Keď sa pozrieme domov do Slovenskej republiky, tak eh, ako som spomínala, zákon 305 z roku 2013 zbierky zákonov o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci eh, má za účel zlepšiť efektívnosť výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci prostredníctvom elektronickej formy, ale napríklad e, z dotazníka e, často zadávaných otázok vyplýva, že ak fyzická osoba nemá aktivované elektronické schránky, nemusí elektronickú komunikáciu využiť a teda môže komunikovať aj inak. E, z tohto by sme mohli vyvodiť, že zákon e, nezavádza povinnosť výlučne digitálne komunikovať pre každého občana, čo je kľúčové z hľadiska práva na offline komunikáciu. Ja by som ešte dala do pozornosti zmluvu o Európskej únii, konkrétne článok 2. Prečítam teraz jeho znenie. Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi mužmi a ženami. Toto sú samé vzletné slova, ale ako to vyzerá v praxi. Naše občianske združenie združuje alebo chráni záujmy elektrosenzitívnych osôb. To sú osoby, ktoré sú citlivé na elektrosmog. Táto skupina osôb tiež patrí k menšinám, ale z našich skúseností vyplýva, že sú ich potreby absolútne eh, ignorované takíto ľudia vedome a cieľene odmietajú bezdrôtové technológie a z hľadiska hodnot Európskej únie by nemali byť diskriminovaní. Ale život v meste nám každý deň ukazuje, že žiť offline a žiť plnohodnotne je čoraz ťažšie a ťažšie praxi sa včas, e, častejšie stretávame s prechodom služieb na rôzne aplikácie, zvýhodňovanie nákupu cez tieto aplikácie, napríklad nákup blízkou verejnej doprave, e, aplikácie pri nákupe potravín, objednávanie sa k lekárovi, taxíky, bankové aplikácie, QR kódy v reštauráciách a mnohé iné. A tu by sme sa mohli zamyslieť nad rizikom diskriminácie a znevýhodňovania skupiny obyvateľstva, ktorá nie je schopná držať krok s technológiami alebo technológie cieľene odmieta. Toto je reálne riziko diskriminácie a sociálneho vylúčenia eh, jednak tých, ktorí nemajú prístup k technológiám, tých, ktorí im nerozumejú, alebo skupiny ľudí, ktorí ich vedomé e, pre nejakú príčinu odmietajú. Toto by sme mohli označiť ako digitálna exklúzia alebo digitálna nerovnosť. A čoraz častejšie sa to stáva vážnym spoločenským problémom. Keby sme sa chceli pozrieť bližšie na, na tento fenomén, tak e, môžeme identifikovať nejaké riziká a dôsledky tohto problému, ako napríklad znevýhodňovanie starších, e, chudobnejších alebo zraniteľných skupín. Hej. E, keď by sme si rozobrali napríklad starší ľudia alebo ľudia s nižším príjmom, zdravotným postihnutím alebo bez prístupu na internet sú systémom, systémovo vytlačaní z možností, ktoré väčšina obyvateľstva berie ako samozrejmosť, hej? Ako už spomínané napríklad lacnejšie cestovné listky alebo rôzne zlávy a rezervácie. Ehm, už tu bolo spomínané, že autobusová spoločnosť napríklad poskytuje zľavu len, len pri nákupe cez aplikáciu a teda diskriminuje tých, ktorí nemajú smartfón alebo bankový účet. Ďalej, riziko, ktoré tu vzniká, je závislosť od súkromných digitálnych platformiem. Verejné služby, tie sa často viažú na komerčné aplikácie, napríklad e, Google Pay, Facebook Login, Uber, Bolt. To teda znamená, že občan nemôže plnohodnotne fungovať v spoločnosti bez toho, aby používal súkromné digitálne ekosystémy čo je problematické z pohľadu slobody a súkromia. E, ďalej by sme sa mohli zamyslieť nad porušením princípu rovného prístupu k službám. E, európske aj národné právo, napríklad Charta základných práv Európskej únie článok 21 zákaz diskriminácie garantuje rovnaký prístup ku službám. Ak niekto musí zaplatiť viac alebo má ťažší prístup len preto, že nepoužíva aplikáciu, tak jednoznačne ide o nepriamu formu diskriminácie. E- potom je tu aj psychologický a spoločenský aspekt, a to je teda vylúčenie zo spoločnosti. Digitálne prostredie sa stáva predvoleným spôsobom života, kto nie je online, tak e, často stráca kontakt so spoločenskými inštitúciami, dokonca aj s priateľmi alebo s kultúrou. E, niektorí autory hovoria o digitálnom nátlaku, teda o situácii, keď je človek síce formálne slobodný, ale prakticky donútený byť online – aby mohol normálne žiť. Ako sa teda vieme chrániť pred digitálnou diskrimináciou? No, buď to tu máme nejaký európsky rámec, napríklad Európsky parlament e, v správe, ktoré už sme spomínali, e, vyslovne uvádza, že digitalizácia verejnej správy nesmie viesť k vylúčeniu občanov, ktorí nemajú prístup k digitálnym nástrojom, a teda, že musia existovať dostupné analogové alternatívy. Podobne v rámci Európskej digitálnej dekády 2030 mm, sa zdôrazňuje, že digitálne zručnosti a inklúzia sú základným pilierom digitálnej transformácie. Nikto nemá byť nechaný pozadu. E, rámec národnej politiky, napríklad Slovenská republika, ale aj v Českej republike síce podporuje elektronizáciu, ale zatiaľ nemá právne zakotvené mm. právo na offline život ani povinnosť poskytovať analogové alternatívy vo všetkých oblastiach. Vznikajú však odporúčania, aby verejné aj súkromné služby mali povinnosť ponúknuť minimálne jednu offline možnosť, napríklad zakúpenie lístka e, za hotovosť, telefonické objednanie sa k lekárovi, papierovú faktúru bez poplatku a podobne. Keby sme si to teda chceli nejako zhrnúť, tak e, áno, môžeme hovoriť, že tu ide o skrytú formu diskriminácie, ktorá sa síce nedeje úmyselne, ale má reálne sociálne dôsledky. V spoločnosti sa čoraz viac diskutuje o potrebe digitálnych práv, kam by patrilo aj právo nebyť nútený používať technológie, mať rovnaký prístup k službám aj mimo internetu a slobodne si zvoliť, či chce človek žiť online alebo offline. V praxi existujú prípady a správy, ktoré ukazujú situácie blízke tomu, čo považujeme za znevýhodnenie ľudí z dôvodu nemohúcnosti byť online, hoci neexistuje doteraz jasný rozsudok, ktorý by vyslovne priznal stratu ľudskej dôstojnosti, pretože človek sa rozhodol žiť offline. E, napríklad e, spomenúť môžeme správu e, zo Slovenska, ktorá sa týkala štúdia detí z komunity Rómov na Slovensku počas pandémie, a poukazuje e, na to, že pre neprístup k technológiám, k technológiám a teda k internetu mohli byť títo žiaci diskriminovaní v prístupe k online vzdelávaniu. Ďalšia správa, ktorú, som dohľadala, je správa e, European Union Agency for Fundamental Rights o digitálnej inklúzii starších osôb, ktorá uvádza, že len málo členských štátov má legislatívu, ktorá garantuje aj analogovú možnosť pri prístupe k službám, čo znemožňuje plnú inklúziu týchto ľudí, ktorí sú offline. Ehm, ale ani tieto prípady nehovoria priamo o tom, že rozhodnutie žiť offline bolo dôvodom konania, ktoré následne súd posúdil ako porušenie ľudskej dôstojnosti alebo diskrimináciu. Skôr ide o situácie, kde osoby boli vylúčené alebo ich prístup k službám bol výrazne obmedzený kvôli tomu, že nemajú technológie alebo systém neponúkal alternatívnu. E, právne uznanie, že byť offline samo o sebe je príčina porušenia ľudských práv, zatiaľ chýba. A dokazovanie v takýchto prípadoch býva náročné, napríklad preukázať, že služba výlučne funguje digitálne bez rozumnej analogovej alternatívy a že tým dôsledne e, dochádza k diskriminácii či porušovaniu dôstojnosti. Keby sme sa chceli e, pozrieť na skupinu e, seniorov, napríklad na Slovensku, a tak digitalizácia seniorov je podporovaná viacerými iniciatívami, pričom najvýznamnejším projektom je štátny program Digitálni seniory, ktorý realizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. E, cieľom tohto projektu je zvýšiť digitálne zručnosti približne 105 440 seniorov vo veku nad 65 rokov a z nevýhodnených osôb od 18 rokov do polovice roku 2026 tento projekt je financovaný z plánu obdovy a odolnosti Slovenskej republiky a jeho súčasťou je aj distribúcia tabletov s dátovými balíkmi pre účastníkov, ktorí úspešne absolvujú školenie. Tieto školenia pozostávajú z nejakých piatich stretnutí, pričom účastník musí absolvovať minimálne 4, z toho prvé a posledné stretnutie sú povinné. E, čo sa týka obsahu školenia, tak účastníci sa učia základy práce s digitálnymi zariadeniami, bezpečné používanie internetu, vyhľadávanie informácií a komunikácia online a záujemcovia sa mohli registrovať prostredníctvom webovej stránky digitálnyseniory.gov.sk alebo osobne v regionálnych centrách míry e, eh, Slovenskej republiky. E, Okrem tohto štátneho projektu existujú aj iniciatíva digitálnekurzy.sk, ktorá ponúka bezplatné online kurzy pre seniorov rôznych úrovní od začiatočníkov po pokročilých. Tieto kurzy pokrývajú témy ako práca s počítačom, tabletom, smartfónom a informačná bezpečnosť. E, po absolvovaní kurzu môžu seniory získať certifikát, e, ktorý potvrdzuje ich úroveň digitálnych zručností. Zaujímavý je aj pohľad e, cez počty obyvateľov práve seniorov. Tak napríklad v roku 2015 na Slovensku bolo 783 936 obyvateľov vo veku 65 rokov a viac čo predstavovalo približne 14,45 z celkového počtu obyvateľov. E, v roku 2024 to už bolo 1 milión 18 725 obyvateľov e, vo veku 65 rokov a viac, e, čo predstavuje 18,8 z celkovej populácie keby sme to zobrali teraz cez matematiku, tak rozdiel medzi celkovým počtom a počtom e, zahrnutých do programu vzdelávania seniorov je 913 285. E, len pre ilustráciu rozdielme si to na nejaké tri vekové skupiny 65-74 je jedna skupina, 75-84 druhá skupina a potom seniory nad 84 rokov, teda 85 a viac a e, keby sme to dali nejakým rovnomerným číslom, tak do každej kategórie by sme zaradili nejakých približne 304 tisíc osôb a za predpokladu, že nejaké tie digitálne zručnosti tu existujú, tak povedzme, že pre jednoduchosť príkladu v kategórii 65 až 74, dajme tomu, že je to polovica, kategórii 75, 84 povedzme 30 a v kategórii nad 85 rokov 20 Týmto by sme sa dopracovali k rizikovej skupine, ktorá je približne nejakých 600 alebo viac ako 610 tisíc seniorov, ktoré nemajú žiadne digitálne zručnosti, čo si myslíme, že je dosť veľká skupina, ktorá bude doplácať na ten pohyb, ktorý sledujeme a ten vývoj tých technológií. No a musíme si uvedomiť a nesmieme zabúdať ani na tých ľudí, ktorí povedzme dneska sú zruční, v, a idú s dobou, s vývojom týchto nových technológií, ale vzhľadom k tomu, že tie technológie sa e, rozvíjajú ďaleko rýchlejšie, tak môžeme predpokladať, že určité percento aj týchto ľudí, ktorí dneska majú digitálne zručnosti, budú zaostávať a tým teda rozširovať rady rizikovej skupiny seniorov, ktorí sa budú pasovať e, s modernou dobou a to, čo táto moderná doba do každého dňa života prináša. Janka, ty si tu teraz veľmi dobre spomenula jednu veľkú skupinu, seniory, a mne pritom napadlo, ja by som chcela dať do pozornosti ešte druhú skupinu, a to sú deti. E, Kedy si dávno rodičovi stačilo dať e, decku 5 korún a poslali ho do obchodu niečo kúpiť. Dnes to už nie je také jednoduché. Dnes majú deti kartičky na autobus, čipy do školy, e, listky cez SMS-ky a dobíjanie kariet a peniaze na platobnej karte, to všetko sú pre deti abstraktné veci. A z psychologického hľadiska menšie deti chápu veciam, ktoré vidia a majú v ruke, až postupne neskôr sa mozog vyvíja tak, že chápu aj abstraktné veci a hodnotu peňazí, že má aj to, čo je na účte, nie len to, čo drží fyzicky v ruke. Proste dnes už nie je pre malé dieťa také jednoduché byť samostatné a najvyššie tu vieme veľmi dobre, že číhajú rôzne hrozby, kybernetické hrozby a bezpečnostné rizika pre deti. A rodič buď sa na to vykašle a ponecha deti zraniteľné, alebo sa im venuje a poučuje ich o bezpečnom používaní internetu a s tým pádom posú, odsúva ich sebestačnosť do vyššieho a vyššieho veku. Z toho bežného života by sme mohli spomenúť aspoň niektoré oblasti, ktoré budú mať skôr či neskôr e, vplyv na bežný život, ako napríklad reštaurácie. Hej? Napríklad v zahraničí už sa bežne stretávame s reštauráciami, kde jedálne listky alebo menu neexistuje, mm. je tam len QR er kód a žiaľ, ak nemáte smartfón, tak e, môžete sa dopytovať, koľko chcete. Čašník vám nevie povedať, čo je na menu, pretože on to nemá kde získať. Môže byť ľudský a svojim mobilom naskenovať ten QR kód a teda ukázať vám, ale keby to tak mali robiť so všetkými, tak zrejme nebudú stíhať to, e, prečo v tej práci vlastne sú. Takže mne osobne sa stalo, že som sa zdvihla, hoci mám smartfón, ale dobrovoľne som sa rozhodla, nie, toto nie je cesta, ktorou chcem ísť. Takže som sa zdvihla jednoducho zo stoličky a našla som si reštauráciu, kde bola ešte obsluha fyzická, kde existoval starý systém. Malá rodinná firma, ktorej záleží na ľudskom kontakte a ktorá vás obslúži aj s papierovým jedálnym lístkom. Hej, to je jeden z mnohých prípadov. Cestovanie napríklad pre, pre ľudí, ktorí nemajú tieto zručnosti alebo ľudí, ktorí e, dobrovoľne sa, sa zriekajú toho života s technológiami, tak cestovanie sa môže stať nedostupným. Hej? Keď si zoberieme napríklad Ryanair, ktorý teraz od e, oktobra 2025 prišiel s novými podmienkami, že e, nemôže si človek tlačiť palubný lístok, i keď už Ryanair ako taký všetko dáva online, e, objednávanie, check-in, nákup batožiny a podobné ostatné služby s tým spojené, hej, a e, niektorí ľudia majú problém Ehm, vyznať sa v aplikácii, dávať pozor na detaily, spravil som chybu, nespravil som chybu, ehm, mám silné spojenie internetové, hej, a toto všetko prináša také rizika a nakoniec ten dotyčný buď, buď bude nutený si nájsť niekoho, k tomu objedná e, takúto letenku, alebo si jednoducho povie, no tak prestanem lietať, hej, aj to môže byť riešenie. A niekedy sa človek zamýšľa nad tým, či je to o tom, kam to smeruje. Obmedzenie tej, toho voľného pohybu, pretože ono, veci e, sa zdajú na prvý pohľad, že sú pre naše dobro a je to pre uľahčenie nášho života, ale zamyslíme sa skutočne, že či nám to prináša nejaké uľahčenie, či nie je za tým skrytá nejaká iná forma, ktorá nám momentálne nebije toľko do očí, ako už potom, keď bude neskoro. S touto digitalizáciou alebo právo byť offline súvisia aj napríklad e, e nákupy. Hej? E, dneska veľa, hlavne mladých ľudí, ale myslím si, že v každej vekovej kategórii nájdeme e, ľudí, ktorí si zvykli nakupovať online, kamenné predajne, niektoré miznú alebo je to z pohodlnosti, hlavne posledných 5 rokov nás naučilo trošku inak pristupovať k týmto veciam a tým pádom aj e, sú zasiahnuté aj služby e, dodania tohto tovaru. No a dneska vidíme, že sa rozmáha, e, rozmáhajú tie kolové skrinky hej, rôznych spoločnosti, ktoré dodávajú tovar až, až priamo k vašim dverám. e, niekedy sa človek zamýšľa, to už sme naozaj takí leniví, že si nevieme dobehnúť alebo počkať doma, kým nám to donesú domov, musíme to dávať do tých balíkomatov. Tam samozrejme človek potrebuje digitálne zručnosti, lebo všetko potom vám prichádza formou SMS správy. No a, a niekedy sa zamýšľam nad tým, že kde to skončí. Budeme sedieť doma na gauči s narastajúcim pupkom e, a cez balkón nám priletí e, dron, tak, a to, tak ako dneska už e, sa takýto typ dodania tovaru praktizuje bežne napríklad v Číne. A je toto, kam chceme smerovať? Naozaj sa chceme vzdať všetkého toho ľudského a aby sa z nás stalo niečo úplne iné a, a prestali sme používať či už rozum alebo telo a, a pohyb na to, na čo máme. Áno, Janka, dobre hovoríš a ja by som len doplnila, že mne je podozrivé, prečo spoločnosti tlačia alebo preferujú používanie aplikácií. Prečo spoločnosti nie je jedno, akým spôsobom jej zákazníci používajú jej služby. Vysvetlím na konkrétnom príklade. Nedávno som si dobila kredit v mojom mobile. Používam na to webovú aplikáciu. Čiže na, pôjdem na stránku, dobiť si kredit online a tam si pomocou platobnej karty dobijem kredit pre môj mobil. Naposledy mi hneď v zápäti prišla sms ktorú prečítam. Tip pre vás. Dobite si na budúce kredit aspoň za 10 eur cez O2 appku a dostanete 10% kreditu navyše. Jednoduché, rýchle a výhodné. Stiahnite si o tú aplikáciu tu a teraz. A ja doteraz nechápem, kde v tom celom systéme sa ušetrí 1 euro, to je tých 10%, a aký je rozdiel, že či si dobijem kredit cez apku alebo cez webovú aplikáciu. Áno, aj s týmito, s týmito aplikáciami pre jednotlivé e, na, e, obchody, či už sú to supermarkety alebo obchody s iným typom tovaru, e, tak e, keď nemáš tú aplikáciu alebo nemáš kartu, lebo niektoré obchody ešte stále udržiavajú tie plastické klubové karty alebo zákaznícke karty, tak e, bez týchto kariet nedostaneš zľavu. Takže tam dochádza k e, priamej diskriminácii človeka, ktorý bez toho, že by si e, stiahol aplikáciu, sa vlastne k tej zvýhodnenej cene nedostane. Samozrejme, na jednej strane sa snažia každý, každý ten obchod alebo Eh, reťazec, keby sme hovorili o potravinách, tak sa snaží prilákať čo najviac zákazníkov, ale napríklad v mojom prípade ja už som na to alergická a hľadám si iné zdroje nákupu a možno to je niečo, čo by sme mali všetci začať eh, uvažovať nad tým, eh, lebo nepotrebujeme určite všetko. pre život nám stačí úplne ten základ a týmto spôsobom dať nejak, najavo, že nie, túto hru nehrám. Samozrejme, s týmto súvisí, keby sme to chceli e, pozrieť z toho pohľadu e, zachovanie hotovosti a, alebo digitálna mena a nákup cez kreditné karty, prstenie, telefóny a rôzne náramky, hej. E, niekde by sme mali nastaviť tú, tú latku, že potiaľ potiaľto, hej, a toto už nie. Pretože e, ja si pamätám vo svojej profesnej praxi, keď som nastúpila do dánskej firmy a rozbiehali sme ešte v roku 2007 projekt, tak dánsky kolegovia už v tom čase boli naučení vyslovene len na kreditné alebo debetné karty. Hotovosť pre nich neexistovala, pohybovali sa vyslovene bez nej a keď prišli na Slovensko v tom čase sme ešte neboli tak vysoko rozvinutí ako tie severské štáty, takže naraz v reštauráciách alebo pri rôznych príležitostiach títo ľudia mali problém s platbami, hej, pretože e, špeciálne tie menšie prevádzky nemali ešte k dispozícii platobné terminály a, a teraz zostali bez hotovosti nemohli zaplatiť, takže nastávajú komplikované situácie. Bol pre nás, ten samozrejme, my sme vždy hotovosť mali, takže sme tie účty zatiahli, keď sa jednalo napríklad o nejakú biznis večeru, ale e, dneska napríklad vidíme opačný trend, že už e, aj v tých severských štátoch im to dochádza, že niekde musíme nastaviť tú hranicu únosnosti a, a zakotvovať e, tú, tú možnosť použitia hotovosti. Hej, e, Slováci veľmi tlieskali, keď sa do ústavy dostal zákon o zachovaní hotovosti, ale nikto si neuvedomil, že je tam aj tá možnosť, že vlastne prevádzka vám môže odmietnúť pri jazde hotovosť. Takže na jednej strane hurá, máme hotovosť, ale čo s ňou, keď v tých prevádzkach sa majiteľ rozhodne, že nebudeme môcť tou hotovosťou platiť. No a, a keď sa pozrieme na to, jak progresuje tá, progresujú tie technológie a, a jak sa v tom zmietame, tak každý deň určite stretávate ľudí, ktorí majú problém s týmto trendom, ktorí sa v tom nevedia zorientovať, ktorí naražajú na mm, problém bežnej operácie e, smartfónu, hej. E, mám veľa priateľov okolo seba, ktorí nie sú až tak digitálne zruční, a, ale chcú ísť s dobou, ale tá ich hlavička to proste nedáva. Nevedia si zapamätať, e, čo majú postláčať. E, v tých aplikáciách je Eh, veľa nastavení, niekto tie nastavenie ani, ani len nepozrie, hej, potom naskakujú tam rôzne reklamy, hej, pretože nás šmírujú zláva správa. To vidíme, že proste naraz tie ponuky sa nám tam hrnú a omylom stlačíte nejaký gombiček a ups, už vám tam niečo naskočí. Takže je to z toho pohľadu hlavne tých, e, ja keď to beriem z toho pohľadu staršej vekovej kategórie, tak si myslím, že sú tam veľké rizika a že naozaj dochádza k vytlačaniu tejto skupiny ľudí e, z toho prostredia, kde proste nebudú, nebudú stíhať a budú diskriminovaní, ako sme tu už o tom hovorili, čo nie je dobré. E, treba spomenúť aj, aj biznis, aj napríklad živnostníci, ktorí už dnes sú nútení komunikovať s finančnou správou cez e, elektronickú komunikáciu, daňové priznanie sa musí robiť cez elektronickú komunikáciu. Nedaj Bože si zabudnete skontrolovať to podanie, či vám to prijali, neprijali, či vám došla nejaká námietka, prešvihnete termíny a potom zistíte, že e, ste chceli darovať 2% nejakému občianskému združeniu, ako je napríklad toto naše a naraz zistíte, ups, termín prebehol a vy ste síce darovali 2% z vašich daní nejakému občianskému združeniu, ale vzhľadom k tomu, že ste nešiel do tej E, digitálnej schránky a, a nepozrel si, či vám prešlo to daňové priznanie alebo nie, no tak ste zmeškal termín e, a už keď ste to išiel opraviť, už bolo neskoro. Takže peniaze zostali e, tam, kde nemali a, a tam, kde by mohli byť prospešné podporovať projekty ako napríklad elektromagnetický smog, tak tam sa tie peniažky nedostali. Dobre, že spomínaš verejnú správu a ja teda poviem, že túto tému sme dnes nevybrali náhodne. Ide o to, že začiatkom novembra bol v zrýchlenom legislatívnom konaní materiál s názvom Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. A naše občianske združenie podalo hromadnú pripomienku, čo sme spomínali aj v novinkách na začiatku relácie. Ďalší taký príklad e, je, že dnes si, keď chcete nejaký dobrý smartfón, tak e, pozeráte na nejaké špecifikácie a naraz zistíte, že aha, ale není tam jack, to znamená tá dierka, kde si strčíme tie káblikové sluchatka a tým pádom sme vlastne nútení používať sluchatka Bluetooth, hej? A, a to je práve to, o čom sme sa bavili, že na jednej strane máme voľbu, hej, slobodnú, ale na druhej strane tie zariadenie, ktoré sú k dispozícii, nám obmedzujú túto slobodnú voľbu a nutia nás ísť určitým smerom a a keď chcem teda používať sluchatka, tak musím používať Bluetooth a mať v ušiach e, elektronický e, strojček, ktorý mi ovplyvňuje aj to moje zdravie. Takže z tohto pohľadu za mňa určite nie a Myslím, že vzdelávanie ako toto je dôležité, treba to dostať medzi ľudí, aby si ľudia uvedomovali stále viacej a viacej, že e, musíme nastaviť nejaké hranice. E, že nie je to len o tom, že vám niekto bude volať, prosím ťa, pomôž mi, tu sa mi zasekla schránka, toto mi nejde, neviem telefonovať. To sú bežné veci, s ktorými sa stretávam u svojich kamarátok a ktorým, pokiaľ viem, tak poradím a, a vidím, akí sú frustrovaní, keď e, nevedia niečo zvládnuť v tom, v tom mobile. A či je cesta ísť späť k tlačítkovým mobilom, možno aj tam sa dostaneme, ale to je možno na inú diskusiu. Dôležité je uvedomiť si, že áno, mali by sme mať právo žiť e, offline a právo rozhodovať sa, do akej miery e, pripustíme digitalizáciu do toho nášho života a zamyslieť sa aj nad tým, či nám to naozaj pomáha. Pretože úprimne povedané, keď si ja pozriem na svoju profesiu, tak e, počítače prišli na účtovné oddelenie, ale my sme stále robili 8 hodín a niekedy aj viac. Takže z toho pohľadu, že čo mi to ušetrilo, čo mi tá technológia dala, No možno mi to rýchlejšie spočítalo, ale dostala som viacej práce a rozhodne sa mi neskrátila pracovná doba. Takže aj to je element, nad ktorým by sme sa mali zamýšľať a špeciálne my ženy, pretože po práci nás čaká druhá šichta doma a to už by bolo zase na ďalšiu tému e, nejakého vyrovnaného harmonického života tej e, kariéry a, a rodiny. Takže toľko teraz odo mňa. Na záver by som chcela informovať, že sme sa zaregistrovali na 2%. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke www.elektrosmogazdravie.sk. Druhú informáciu, ktorú chcem dať do pozornosti, je, že sme sa zaregistrovali na portáli Slowlex. Vytvorili sme tam konto pre používateľa Elektrosmog a zdravie. Sledujeme legislatívne procesy a keď je potrebné, napíšeme hromadnú pripomienku. Chceli by sme poprosiť poslucháčov, aby sa tiež zaregistrovali na Slovlexe a vo svojom profile, aby si nastavili členstvo v organizácii Elektrosmog a zdravie. Ak napíšeme ďalšiu hromadnú pripomienku, budeme radi, ak ju potom jedným klikom podporíte základných práv a slobôd, ktoré... Na záver by som chcela informovať, že sme sa zaregistrovali na členstvo v organizácii Elektrosmog a zdravie. Ak napíšeme ďalšiu hromadnú pripomienku, budeme radi, ak ju potom jedným klikom podporíte. Záverom relácie mi zostáva konštatovať, že to, čo bolo najdôležitejšie, som povedal ako riešenie v úvode relácie. E, samozrejme, naše hostky to brilantne rozviedli e, počas nasledujúcich takmer dvoch hodín za čo im patrí veľká vďaka. Čiže riešením je zmena ústavy a zavedenie práva byť offline ako základného ľudského práva. Takže záverom veľmi pekne ďakujem dnešným našim hostkám, ktorými boli pani Petra Bertova a jej kolegyne z občianského združenia Elektrosmog a zdravie, pani Jana Brifa v druhej časti a v prvej časti Agáta Kušnierova a aktuality nám prečítala Zuzka. Ďakujem veľmi pekne a teším sa o 4 týždne na ďalšie pokračovanie. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.